la climata nicio shrumpas. Plei multai homoi, por vivi, preferas moderain temperaturoin, sed pro la varmigio de la tero, tiui tiel nomatai climatai nicioi shrumpas. Gis la fino de la iarcento, triono de ciui homoi povus vivi en regionoi kun tre altai temperaturoi. Gis la fino de la triono de ciui homoi lau studajo povus vivi exter la tiel nomata climata nicio, cae tiel en climate malfacilae regionoi. Ce pli altigio della la temperaturo, je du como sep gradoi sur latero, kiel gi estas attendebla ce la actuala climata politico, la nombro de la trafitai homoi situs en tiu grandezzo, diras rapporto pri la sequoi de la climata shangio, kiu aperis en faca giornalo. Se la varmigio de la tero estus limigita al 1,5 procentoi, tiam estus nur dec quar kiel climata nicio, lautio estas considerata la temperatura gamo en kiu la homoi, pro favorai climatae condicioi, preferas setli. La optimuma averagia iara temperaturo de tiu nicio situas laula indicoe ce dec unu gis dec quin gradoi. Actuale vivas iam pli ol 600 milionoi da homoi, cae tiel pli ol nau procentoi de la monda giantaro exter la climata nicio, diras la rapporto. Lige cun la climata criso, lautio ancao shangigios tamen la regionoi, ciui hodiau appartenas alla climate favorai regionoi. Trafitai estos homoi exemple en Hindio, Nigerio, cae Indonesio. Aparte grandai partoi de areo de lando estus trafitai en Burkina Faso, Malio cae Cataro, ciui prescau complete situus exter la climata nicio. La problemo cetio estas, che la homoi nur parte povas adaptigi al tiai extremai temperaturoi. Tio ja estas principe ebla, diras climata fisicisto de la Universitato de Pulsano en Suda Koreio. Sed tio costos monon, cion mal ricai landoi cae homoi ne havas. Exemple, ne ciui povas pagi climatisan installajon. Cae en multai evolulandoi, plei multe da laboro ocasas extere exemple sur la campo. Climat esploristo en Stocolmo indicis che apud la temperaturoi ancao aliai factoroi gravas por digna homa vivo, exemple aquo, aer humidezzo, e vivo condicioi de la bestoi, kiwi estas bredatai por la homa nutrado, cae de la plantoi por la homo. Tiu ci studajo tre bone montras la rectan homan suferon cion la climata shangio povus causi, li diras. La vivo exter la nicio signifas suferadon pro ne el teneble varmega cae eble humida climato. Ec se la tempo de tio en la studajo estas ancora en fora estontezzo, tamen rapida agado gravas, avertas geografiis Tino. La imago che pli cae pli mal molte da homoi capablos havi hom dignan vivon, staras en recta contexto cun la averto de la monda climata consilantaro, che fermigio tiu tempo fenestro por la certigado de dauripova cae vivinda vivo por ciui homoi. Ecce varmigio, ie uno como quin grado et celsiuso, versaine tio ne eblos. Crome, la evoluoi versaine influos la migradon en la trafitae regionoi. Temas pri en ciui hom digna vivo shainas prescau ne ebla, cae estas probable, che tiui homoi, se ili havos la monon por tio, provos setli en alia loco, diras la geografi istino.